Dargo rādījumu arī Latvijas klausītāji, labrīt! Sakam to labrīt 4. Eh, februāra rītā un eh, jā, esam eh, nedaudz atlaiduši atpūtā priesteri Pēteri Skudru, līdz ar to šobrīd dzirdi kādu citu balstu ēterā, šeit ar tevi kopā ir Līva Kupfere. Un jā, priesteris Pēteris šonedēļ atvaļinājumā un tāpēc šeit priesteri katehēs nedaudz varbūt citādākā formātā kopā ar tevi. Ah, bet, eh, bet priesteru katehēze paliek priesteru katehēze, un kas gan būtu ah, katehēze bez priestera, līdz ar to man eh, šeit patās blakus ir arī ah, priesteris eh, Jānis Meļņikovs. Labrīt! Labrīt, labrīt! Un klausītāji, varbūt es jau sekojis līdzi šai nedēļā priesteru katehēzēm un runājam daudz par konsekrētajām personām, par to, ko tas nozīmē būt konsekrētai personai, un esam arī sveikuši, sveikuši kādā īstenībā īpašos svētkos konsekrētās personas. Saki, Jā, tu saņēmi kādu apsveikumu? Es saņēmu apsveikumu, lai gan ne no rādījuma arī man tā šķiet vismaz. Ir vairāk bijuši, tad līdz ar to var gadīties, ka palaidu garām, eh, kurš, kurš bija tas veicējs, bet bija, bija gan, jā, jā. Jā, un eh, kurš ir tas datums, kur mēs, kad mēs atceramies? 2. februāris, tā, tā tad trešdiena bija tā diena, kad uh, tiek svinēta visu pasaules konsekrēto dienu. Eh, eh, kunga prezentācijas svētki, vai ne, zinām to stāstu no Bībeles par kunga prezentāciju, kā Jēzus tiek eh, nogādāts līdz templim un kas notiek tur un tā tālāk, vai ne, un šajā dienā, kunga atklāšanās dienā, tad arī ir tāda tradīcija svinēt arī konsekrēto, konsekrēto dienu. Jā, nu saka, lūdzu, man piemēram ir tā, ka, ja es padzirdu vārdu konsekrēta persona, man pirmais, kas nāk prātā, ir priesteris, klostermāsas, klosterbrāļa. Tas ir pirmais, es domāju, ja es pajautātu kādam <clears throat> savam, teiksim, nekristiešu draugam, viņam vārds konsekrēts vispār būtu kaut kas ļoti svešs, un tur noteikti mēs nu, dzirdētu. Visdrīzākais, jā, tas būtu kaut kas pilnīgi ne tāds kā, kā ne tāds, kā eh, iedomājamies, vai ne? Bet eh, nebūtu arī pilnīgi maldīgi teikt, jā, priesteris, māsa vai vēl kādus citus eh, cilvēkus uzskaitīt, bet ja tā sākam uzskaitīt, tad principā mēs varam pat arī teikt, ka nu visi kristītie ir konsekrēti, nu tādā vispārīgā nozīmē. <clears throat> jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka konsekrēta persona vai vieta vai lieta ir tāda, kas ir nošķirta no, teiksim tā, no sekulārā, no tāda profānā, no tāda uh, zemes vai kā lai pasaka tādā vienkāršotākā veidā un veltīts Dievam kaut kādā īpašā veidā. Ne? Un, un savā ziņā caur kristību mēs jau arī uh, tiekam nošķirti no, uh, teiksim, zemiskā, lai tiktu veltīti Dievam. Un līdz ar to ļoti vispārīgā formā mēs varam runāt, ka visi esam konsekrēti Dievam, nošķirti, lai kalpotu Dievam vai lai būtu veltīti Dievam. Tātad Bet, es pareizi sapratu, pats vārds konsekrācija nozīmē nošķirti no pasaules un veltīti Dievam. Jā, tā var vienkārši teikt, jā, Aha. nošķirti, lai būtu eh, Dievam veltīti. Un tas jau, par to jau runā jau sen senie uh, Um, uh, tēvi baznīcā un tā tālāk. Bet tad, kad runājam, protams, par konsekrēto uh, svētkiem un par konsekrētajiem tādā baznīcas kontekstā, uh, ļoti bieži tomēr tiek runāts jau par konkrētām lietām. Piemēram, baznīca tiek konsekrēta, tātad viņa tiek nošķirta no uh, Eh, kaut kādām sekulārām, eh, pasaulīgām aktivitātēm un lietām, kā vieta, kurā tiks pielūgts Dievs. Ne? Un citiem mērķiem tā vieta nav paredzēta, baznīca nav paredzēta. Vai, ne? vai ir kaut kādi priekšmeti, kurus mēs arī konsekrējam, nošķiram, eh, lai tas kalpotu tieši Dievam. Bet, protams, kad runājam par konsekrētiem, tā, tie ir cilvēki, tās ir personas vīrieši vai sievietes, eh, un tiek nošķirti, lai atkal pilnīgā veidā veltītu eh, savu dzīvi, eh, darbību un visu būtību Dievam. Un, un ja šādā šaurākā nozīmē skatāmies, tad principā konsekrātie ir tie cilvēki, kas tādā oficiālā baznīcas liturģiskajā, liturģiskā veidā uh, izsaka šos vārdus, veltīšanās vārdus eh, Dievam, principā, dod svētsolījumus, citiem vārdiem sakot. Tad tie, kas dod svētsolījumus, ir tie, kas tiek uzskatīti par konsekrētajiem. Un tajā visā konsekrēto plējādē var būt tā, ka ir arī priesteri. Tā kā es, piemēram, es esmu jezuīts, es esmu devis eh, šos svētsolījumus dzīvot nabadzībā, šķīstībā un paklausībā, uh, Eh, tāpat tās ir māsas, viņas nav priesteri, bet vienlaikus ir konsekrētie. Eh, konsekrētie lai eh, arī dod šādas svētsolījumus, un tas svinīgs svētsolījuma došanas akts ir tas, kas to konsekrāciju savā veidā padara, piešķir, vai kā lai pasaka, vai ne? Uh, Līdz ar to eh, nav gluži nepareizi, protams, kā es saku, uzskatīt, ka visi esam nošķiet un veltīti Dievam, bet tomēr ir tā, kā teikt, atšķirības tajā, kādā veidā mēs esam nošķiet un veltīti Dievam. Un, un caur šo svētsolījumu došanas aktu, tas, tas ir tas, kas, kā teikt, baznīcas juridiskajā statusā tiek uzskatīts par konsekrāciju eh, ne, Dievam. Nezinu, vai ir skaidrs. Jā, nu, vairāk man vai ir mazāk. vairāk vai mazāk viens jautājums. <laughs> viens Ļoti jautājums. Labi, jā. tā tad sanāk tā, ka jebkurš priesteris, kurš ir devis tad, solījumus, ir konsekrēta persona. Jā, tieši tā. Mm -hmm. Mm -hmm. Un tāpat tās jebkura klosteru māsa, jebkurš uh, lais, kurš ir devis šādu solījumus uh, dzīvot tātad šķīstībā, nabadzībā un paklausībā, paklausībā tad arī ir uh, cilvēki, kuri īpaši kalpot Dievam, un tad uh, Jā, tieši tā. Bet uh, attiecībā uz priesteriem tas arī drusku cītiņi vienmēr ir tāds, uh, nu, kā teikt, uh, varētu teikt, strīdu jautājums varbūt tās, jo ir, protams, tā, ka uh, kļūstot par priesteri, ka tevi iesvēt jeb ordenē par priesteri, tu jau arī tā kā uh, solies dzīvot saskaņā ar baznīcas mācības evaņģēlijas prin, tiem evaņģēliskajiem principiem, te skaitā tu arī uzņemies celibāta dzīves veidu un, un, un dzīvot, ehm, ievērojot kaut kādas askezes vai nabadzības ehm, ehm, principus un tā tālāk. Protams, tas ir citādākā veidā. Tie nav svētsolījumi, kas tiek doti, un tā nabadzība nav no diecēzes priestera prasīta tāda, kāda tā tiek prasīta no, no koncer, krāti cilvēki. Mani. <clears throat> bet, eh, bet mm, tur arī eh, tas šādi tad var izsaukt tādas eh, neizpratnes. Nu kā, ar ko tad es atšķiros no tā, bet kā es gribēju teikt, ka tas svētsolījuma došanas kā teikt, akts, liturģiski ceremonija, kur es dodu, tas ir tas moments, kad tā konsekrācija principā notiek tādā formālā veidā. Vai ne? Uh, Tā kā, un tad tas nozīmē, ka ir priesteri, kur ir konsekrēti, un ir tādi, kas nav konsekrēti, kur ir saņēmuši ordināciju, un tie ir diecīs priesteri, kuriem nav šī konsekrācija, tātad šo svētsulījumu došanas akta. Līdz ar mhm. to tehniski neuzskatām par konsekrētiem. <laughs> <laughs> Bet praktiski tāpatās atbalstam, cienam, mīlam un sveicam. <laughs> Pilnīgi obligāti. Jā, tad... Um, Priesteri Jāni, e, e, cik zinu, tad arī tu īpaši kalpo e, konsekrētajām personām un arī esi iesaistījies kādā kustībā, kas attiecās tieši uz konsekrētām personām. Ehm, <clears throat> jā, tātad Latvijā tāpatās kā viss caur pasaulē šīs konsekrētās personas tiek apvienotas ehm, vienā, teiksim, apvienībā un tā sauc par konsekrēto konferenci. Uh, Eh, pilnais nosaukums ir daudz garāks, ne, bet, eh, bet tas arī ir tik, manuprāt, sarežģīts, kad eh, un tāds, ah, par ko ir runa, <laughs> bet principā tas nozīmē apvieno visus cilvēku konsekrētos un reliģiskos cilvēkus vienā tādā kopienā. Latvijā tas arī drusku īpašāk tikai tādēļ, kad uh, ir dažādas konferences priekš dažāda, dažādām uh, konsekratīvo dzīvesveidiem vai, vai, vai, nu jā, dzīvesveidiem, vai ne? Ir tie sekulāri institūti, piemēram, mēs, kas Latvijā mēs visi esam viena, par sanktitāte vai uh, Notre Dame uh, kopiena, um, um, bet citviet pasaulē lielāks baznīcas, kur ir lielāks kopienas, vai ne, tur šis nošķīrums varētu būt arī uh, mm, eh, starp konsekrētiem izveidots, bet mums ir tā apvienot, apvienotā uh, konference, kur apvieno uh, vispirmām kārtām vīriešus un sievietes, kas citviet mm. mēdz būt nošķirt arī, kad vīriešiem ir sava konference un sievietēm sava konference, bet arī tad, kad apvieno visas visus mm, Latvijā esošos konsekrētos. Uh, kas citvietā var būt nošķirta. Piemēram, mēs klauzūras māsas, pie mums ir ikšķilē klauzūras māsas, vienīgās klauzūras māsas, bet uh, eh, citvietā pasaulē tas mēdz būt tā, ka klauzūras klosteriem ir sava konference, jo tā ir ļoti specifisks, eh, tas ir ļoti specifisks dzīvesveids, un tad līdz ar to uh, Eh, protams, ir labi, kad viņi var arī savstarpēji sanākt kopā un ar kaut kādā veidā varbūt tās risināt savas lietas un tā tālāk. Vai sekulāri institūti, piemēram, mēs, viņiem arī ir atkal sava specifika un tādēļ citviet mēdz būt, kad ir savu, mm, savas konferences. Bet, kā teicu, Latvijā mēs esam visi apvienoti. Man šķiet, mēs esam 18 vai 19 mm, kopienas mm. dažādas, uh, Eh, Tais, eh, gan vīrieši, gan sievieši kopā šeit ieskaitu, apmēram 130 šie cilvēki eh, tur mainās dažādu iemeslu dēļ, diemžēl arī nāvis gadījumu dēļ mainās šis skaitlis, vai tā kā mums Latvijā ir diezgan liels arī ārvalstu konsekrēto skaits, tad līdz ar to uh, mēdz būt tā, ka viņi tiek saukti atpakaļ uz savām valstīm vai uz citiem eh, misiju laukiem tiek sūtīti, un, un tad līdz ar to tāds skaitlis ik pa brītiņam pamainās. Um, cerams, ka arī ar to, kad kāds atbrauc, kā manā kopienā, piemēram, es, es, mm, eh, jūnijā vai vas, pagājušā vasarā atbrauca uh, Diekons Ivars, un, un, un tad mēs atkal pieaugums esam. <laughs> tā kā tās nav liels, protams, izmaiņas un tā tālāk. <clears throat> bet esam ļoti dažādi, ļoti interesanti, un es domāju, ļoti e, e, e skaista kopiena, tādā ziņā tā konsekrēto konference, kas sastāda. Mm -hmm. Jā, klausītāji, priestera katehēze nav priestera katehēze, ja nav tavu jautājumu un tavu, tavu īziņu. Tāpēc aicinu arī tevi šodien ie, ie, ie, iesūtīt mums savus jautājumus. Droši var arī iesūtīt tos uz numuru 266 772 72 vai arī zvani, ja tev ir kāds jautājums, varbūt komentārs, varbūt vienkārši viedoklis, ar ko padalīties, tad arī arī telefona numurs 67969 un 9. 969, 131 ir tavā rīcībā. Tātad 67, 969, 131. Šodien runājām arī jā, par uh, konsekrētām personām, par konsekrēto konferenci, un tad turpināsim arī pēc dziesmas uh, nedaudz, nedaudz vairāk ielūkoties tās darbā un uh, tajā misijā, ko tā veids Dargo radījumu arī Latvijas klausītāji. Šodien kopā ar tevi šeit, Priestera katehēzē, esmu es Līva un man viesos šeit studijā. Priesteris Jānis. Un runājam par kon eh, konsekrēto konferenci, runājam par konsekrētiem personām. Tad uh, noskaidrojām, kas tad konsekrētās personas īsti ir. Uh, un uh, tad uh, pārgājām pie šīs konferences. Nu, tad, kad uh, man pasaka vārdu konference, tad es iedomājos tādu lielu, lielu pasākumu vienreiz gadā. Uh, kā ir ar jums, kā ir ar konsekrēto uh, konferenci, kas tas tāds īsti ir un kādas notiek? Jā, tāda konsekrēto konferenci ir uh, konferenci jau apvienība, kurā tiek tiek apvienoti visi konsekrētie Latvijā vai tie konsekrētie, kas grib eh, ņemt dalību šajā eh, konferencē. Ir arī tāda uh, viena, man šķiet, kopiena vai divas, kas ir izvēlējušās tomēr nepiedalīties šajā konferencē. Tas nav tā automātiski, kad, mm, kad tu skaities konferencē, bet tiešām kaut kopiena, mm, eh, ordens vai kongregācija vai eh, sekulāra institūts eh, pieņem šo lēmumu būt, ņemt dalību šajā konferencē. Un tās konferences mērķis eh, ir eh, tieši tas, ko es tikko principā teicu, apvienot visus kopā, veidot kaut kādas sastapšanās punktus, eh, jo bieži vien var gadīties tā, ka mēs esam konsekrētie, dzīvojam principā līdzīgu dzīves veidu pēc eh, svētsulījumiem, dodam šos svētsulījumus, bet līdz mm, nekas vairāk mūs it kā ne, neapvieno, nav, nav nekāda satikšanās punkta. Tad šis ir viens no eh, mērķiem apvienot un savest kopā visus konsekrētos, lai mēs varētu gan ar mm, par savām pieredzēm parunāties, varbūt tas ir par kādām grūtībām un izaicinājumiem, kalpošanā vai dzīvē, dzīvesveidā un tā tālāk, ne, kad notiek tā dalīšanās savstarpējā. Bet arī, ka mēs varam veidot, piemēram, mēs, e, kopīgus darbus un aktivitātes. It īpaši mūsdienās tas aizvien vairāk un vairāk tiek uzsvērts, e, nu, kad ir konsekrēti arī nevar būt tā kā vieni paši un pildīt kaut kādas e, funkcijas tikai kā vieninieki tādi tradicionāli, tur nezinu, kāda kopiena ir, uh, Eh, eh, skolotāji, piemēram, mēs, un viņi mācīs tikai skolā, un viņiem neinteresēs, kas vispār apkārt notiek, vai, vai draudzēs, vai katehēti, vai vēl kādās citādās uh, vietās un, un, un lietās darbojas, un tā kā pilnīgi individualistiski, tikai fokusējoties uz savu harizmu un uz saviem, saviem tādiem evangelizācijas veidiem un, un, un, un un stiliem, kas varbūt tās vēsturiski ir e, izveidojušies, nostiprinājušies un kas ir attaisnojuši sevi ar tiešām ļoti vērtīgu darbu. E, e, man vieglāk runāt pašam par sevi kā jezvītam, jo to es vairāk pazīstu, bet, bet um, <clears throat> ikvienai kopienai ir kaut kāda specifika, kas uh, ir likta lietā. Tagad vai nu tas ir tādēļ, ka samazinās cilvēku skaits, un tā ir diežēl, ar tāda realitāte, ar, ar kuru ir jārēķinas, un jo izjūtamāks tas ir Latvijā. Un, un tas pieprasa, ka mēs pārdomājam citādāk tagad no, nu, to izpratni par to, kas mēs esam un kā mēs varam kalpot. Un, un viennozīmīgi tas ietver to, ka mēs arī kā konsekrāti apvienojamies, lai kopīgi veiktu šo evanģelizācijas šo darbu dieva druvā, teiksim tā, vai ne, kā, kā bībeli to saka. Tātad viena funkcija ir apvienot visas konsekrētos, gan lai varētu izrunāt kādas lietas, bet arī lai, lai apustulātā varētu daudz efektīvāk strādāt kā apvienoti. Un Latvijā mums ir, es domāju, skaisti tādi piemēri nav, viņi šobrīd ļoti daudz, bet ir skaisti piemēri, kā piemēram es kampu Jēzu, tas ir priekš, priekš jauniešiem tāds Ehm, nometne, kas, ko rīko mm, parasti konsekrētie. Un tad dažādu kopienu, mm, nu šeit jāsaka atkal pārsvarā māsas ir aktīvākas, māsas ir aktīvākas šajā lietā un uz priekšu māsas nepadodaties. <laughs> Bet vīri saņemamies. <laughs> Bet vīri saņemamies, tieši tā. Ehm, bet eh, cita, cita tāda iniciatīva, kas uzsākās ar, ar, mm, ar visu to pandēmiju, bet kas principā nebija uh, Eh, mērķis, kā pandēmijas tāds eh, darbiņš, eh, emocijas līnija, nu, kad cilvēki var zvanīt, lai saņemtu garīgo tādu emocionālo atbalstu, ja izjūt kaut kādas grūtības un, un, un nav kādā brīdī ar ko runāt, tad var uzvanīt un tad konsekrātais, kāds no konsekrātījiem atbildēs uz šo telefonu līniju un būs iespēja parunāties, vai vienkārši lūgt, lai palūdzes par uh, kādu vajadzību. Un ir cilvēki, daudz cilvēku, kas arī zvana un izmanto šo lietu, un arī šajā telefonija līnijā uh, kalpo uh, Tagad es nepateikšu, bet ir diezgan daudz uh, kopienas un, un uh, konsekrātie, kas uh, Eh, iesaistījušies lietu darbu. Un tā, tādi, tādi nelieli paraugi vai tur rekolekcijas vadam vairākas kopienas kopā, piemēram, mēs, un tādas lietas. Tā kā tas, eh, tas ir tā gari izrunājos, lai pateiktu, ka principā apvieno vienojamies, lai, lai, lai būtu efektīvāks arī tas kalpojums un lai tiešām tā Dieva valstība uh, būtu saredzama ne tikai uh, mūsu individuālajā harizmā, bet arī, kā Bībele saka, tajā, ka mēs esam vienoti <laughs> savā starpā, un kas, kas cits skaistāks var būt par to. Bet vēl viena funkcija, ko konsekrētajiem, ko konsekrēto konferencija ir jādara, ir jāveido arī attiecības ar bīskapu konferenci, jeb ar vietējām baznīcām. Un tas mērķis ir, jā, kā tādam uh, nu, ne vidutājam, bet tādam um, atbalsta punktam, lai varētu um, veidot kaut kādu kontaktu arī vai, vai attiecības, tādas efektīvākas attiecības ar, ar vietējām baznīcām, vietējiem biskupiem, diecēzēm un biskupu konferencēm e, šajā, šajā ziņā. Es domāju, ka e, par lielam ir tā, ka e, mūsu konsekrātie nu, mēs dzīvojam katrs konkrētajā diecēsē un iespēju robežās arī ņemam to dalību, vai ne? Nevienmēr varbūt tas, tas ir uzreiz tik acīm redzami. Un šeit varbūt tās jāsaka tā priesteris, eh, tīpaši Latvijā, bieži vien konsekrētie eh, tiek saprasti kā vienkārši priesteri, jo viņi ir visi draudzēs un tikai draudžu darbs arī notiek. Tas nav uh, tas tā nebūtu nav, jo konsekrētiem bieži vien tā harizma ir tāda, kas viņu iesaist pavisam citādākos darbos un ne tikai kā draudžu priesteriem. Tā kā Latvijā tas pamatā notiek kā draudžu priesteriem, tad arī atšķirības starp konsekrēto un uh, Un diecēzes priesteri nevienmēr tik viegli nu, pamanām, jo tās mm. funkcijas principā pilda tās pašas. Bet ko es ar to visu gribēju pateikt, ir, kad eh, konsekratie eh, priesteri, eh, kopienu priesteri, tātad Latvijā kalpo arī kā draudžu priesteri, un tā saistība ar diecēzi ļoti tieša un ļoti tuva saistība. Nav tā, ka būtu pilnīgi ārpus draudzēm, bet ar māsām ir drusku citādāk, jo, Eh, mūsu, mūsu baznīcā ehm, ehm, priesteris tiek novērtēts un cienīts un, un godāts, un par ko milzīgs paldies visiem klausītājiem, ar tiem, kas neklausas, bet eh, kas mm, godā un cienā tur priesteris, bet eh, ar māsām ir citādāk, jo māsām nav šī priesteru funkcijas, un līdz ar to viņām vajag atrast citādākus veidus, kā kalpot, un, un tas, nu man gribas teikt, pat tā, nu, diemžēl, nevienmēr tiek pilnvērtīgi novērt, novērtēts. Lai gan tur, kur māsas kalpo, vienalga kādos veidos, vai tas būtu arī ņemot dalību draugu darbā, kā katehētis, piemēram, e, vai pastorālie darbinieki, vai kādās citādās formu, e, formu, formās, e, kur māsas strādā, viņas vienmēr tiek novērtētas no to, no to konkrēto darbu. Uh, Eh, pozīcijām, jā, kā vērtīgas darbinieces. Eh, darbinieces misiju pildītāja <laughs> darbinieces tādā ļoti formālā biznesa valodā pēkšņi. <laughs> jā, jo manuprāt tā nāk ļoti daudz eh, tādu skaistu piemēru, ko starp māsas, kas rīko nometnes, kā tu minēji, jā, katehēzes, kas vada, palīdz sagatavoties sakramentiem, lai tas nav viss tikai uz priestera pleciem, tāpat tās arī konsultācijas sniedz un vienkārši palīdz uh, Eh, gan eh, laulātajiem pāriem viņu dzīves ceļos eh, arī. Un, tieši tā, ļoti tieši daudz tā, dažādu tieši to piemēru. Kā. Un, un to varbūt tās tā uzreiz grūtāk ir novērtēt, ne, bet tas ir darbs, kas, bez kura nevar iztikt. Nu, arī draudzēs priestiriem būtu un ir principā daudz grūtāk, ja nav, piemēram, māsas. Tad, protams, var būt arī savi izaicinājumi, tas nav noliedzams, bet, bet kopumā tas darbs, ko māsas izdara, to, to bieži vien pamanā tikai tā, ka viņas nav jau vairāk, vai <laughs> kad viņas jau citur pārbraukušas vai vispār aizbraukušas vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tas ir tikpat vērtīgs darbs, kā tas, ko eh, priestera dara tajā evanģelizācijā. Um, um, sludinot, mācot, katehizējot un, uh, un, un vadot garīgi, pavadot cilvēku savā uh, kristīgā dzīves ceļā. Jā, bet jautājums bija, ko konference dara un ar ko nodarbojas. Tas bija viss tas garais skaidrojums tam, kad viens apvieno pašus konsekrētos kopā un otrs veido attiecības arī ar vietējo diecēzi un, un bīskapiem un konferencēm. Un, un, uh, un Latvijā mēs arī pamazītiņām cenšamies to darīt. Latvijā uh, koncertēto konference, eh, ja nemaldos, bija izveidota 2012. gadā, un to veicināja, lai tiktu izveidota tāds nuncijas bonaci, kas bija. Ehm, viņš ļoti aktīvi darbojās, un viņš bija tas, kurš pamanīja, bet konsekrātiem nav vispār veidi, kā viņi var savstarpēji satikties, kā tikai tādā individuālā veidā, vai ne? Un tā, lai individuāls veids nav aizstājams ar tādām konferencēm, tomēr tas nevienmēr ir pietiekoši, ja grib tādu uh, nu, kā teikt, visaptverošākā veidā un, un fokusētāk un, un efektīvāk varbūt tās arī uh, savstarpēju sadarbību un attiecības veidot. Un, un tātad uh, šis nuncijs arī izveidoja, lai, lai mēs jau tādā būtiskākā veidā varētu savstarpēji uh, strādāt kopā. Jā, uh, Paldies, paldies klausītājiem arī par jautājumiem. Un viens eh, jautājums tieši ir saistīts ar to, ko tu tikko minēji, ah, proti par šo sadarbību ar bīskapu konferenci. Un tad jautājums eh, no Jāņa puses ir tāds, eh, vai tad ir izdevies nu, sanākt kopā visiem bīskapiem, visiem konsekrētajiem ļaudīm uz kādu kom, nu, tādu kopīgu konferenci, kopīgu tikšanos? Normāli tādus kopīgus tikšanās netiek paredzētas statūtos vai kādā citā formātā, nedz bīskapiem, nedz ar konsekrētiem. Ne, tad, tad nav ielikts kā prasība, ka tas notiktu. Tas būtu jau tāds, es domāju, droši vien, kad sasniegums tomēr, ja tas notikt, jo, jo, eh, jo bieži vien jau ir tā, ka, nu, eh, priekšnieki ir priekšnieki un, un, un, un viss, ko tur vairāk vajag, pieņem lēmumu un kārtībā. Un, un, un dažreiz ir tā, ka, nu, varbūt tās tāda doma, nu, kad vai tas ir draudžu līmenī vai kādā citā līmenī, kad, nu, ja man ir uzticēts kalpojums, tad es to ar apzinīgi izdaru un, un, un tur varbūt tās nav tā otras puses iesaistīšana, tā drusku kritisks vārds varbūt tā šajā jomā, bet nav arī prasības tādas, ka tas notikt. Man ir tad līdz ar to, ja tā būtu, kas līdz šim nav, protams, noticis Latvijā pagaidām vismaz, tad tas būtu tomēr jau tāds, manuprāt, jau solis uz priekšu, ne tikai Latvijas <laughs> mērogā, bet, bet Eiropas mērogā, jo eh, man šķiet ir bijušas kaut kur, eh, kad es braucu uz Eiropas konsekrēto konferencēm, konferenci vienu man šķiet, es biju tikai vai, vai pāris attālinātas tur ar kaut kādas bija, tad eh, man šķiet, ir bijusi, man liekas, kāda valsts vai divas, kuras ir teikušas, ka jā, viņiem ir bijuši arī ar bīskapiem un, un konsekrētie, kā jebkurš cilvēks ir skatās, jo bīskaps ir galvenais, gan galvenais, kā teikt, cilvēks diecēzē un, un viņš ir tas tēvs, kurš arī principā vada to visu un konsekrētie arī, viņi nevar neatkarīgi tagad no bīskapa, ne, mēs pilnīgi uh, Eh, kā jebkurš eh, cits, arī teikt, saliekam uzticīgi savu darbu un, un, un dzīvi eh, biskupa te, uzticīgajās rokās, vai kā lai pasaka, vai ne. Nu, kad mēs sadarbojamies, mēs neejam pretī, pret biskupu vai pret baznīcu kaut kādā veidā. Tas viss notiek tādā organiskā veidā, vai ne tikai tas, ka mums, mūsu tas aicinājums ir nedaudz citādāks. Eh, nu, un līdz ar to ar kalpojumu tas nosaka, un līdz ar to tas veids, kā tas notiek, un, un tāpēc tā, vai ne, bet um, ir, ir Eiropā ir bijušas maz, bet ir bijušas tādas valsts, kur konferences ir ar satikušās eh, un kopā, kopā varbūt tās aprunājušās, jo uh, Jo saprotu, ka nu, nu, tur vajag, lai mēs visi kopīgi, kopistiski, <laughs> kopīgi vienmēr sakot, eh, strādātu. Tā kā Latvijā mums ar šeit vēl ir, ir kur iet un ko darīties un, un kur, kur augt šajā jautājumā. Tu pieminēji Eiropas līmeni, tad jautājums man automātiski rodās, kā vispār pasaulē ir, eh, nu, katrā kontinentā ir arī tāda uh, Āfrikas konsekrēto konferenci. Jā, un... Eh, eh, es, es esmu eh, piedalījies tikai Eiropas konsekrēto. Mm -hmm. Tad visa Eiropa, mm, cik tur tās valsts, tas nav tikai Eiropas Savienība, bet arī ar ne Eiropas Savienības valstis. Ne? Es pieļauju, ka ir Eh, citos kontinentos līdzīgas kaut kādas konferences. Āfrika, manuprāt, ir milzīga, un tur ir tūkstošiem un tūkstošiem un tūkstošiem eh, konsekrēto, kā viņi to organizē. Es nezinu, varbūt tās par reģioniem, ne, ne kā viens kontinents vai kaut kā tā līdzīga, ne? bet, bet eh, tā, tā ir vispār pieņemta lieta, ja, kad ir šādas konferences, un, un, jo tas ir vajadzīgs vienkārši, lai, lai veicinātu šīs attiecības. Un, ja. Um, nu, tādā, tādā veidā arī uh, mēs mēģinām šeit darboties. Mm. Klausītāji, tātad šobrīd ir mūsu studijā šeit uh, priesteris Jānis Meļņikovs, uh, arī uh, tātad Latvijas uh, uh, konsekrēto konferences vadītājs. Jā, jā. jā. mēs uh, tagad 31. janvārī bija vēlēšanas, un tajās tika ievēlēts par konferences prezidentu māsa Lilijana no eh, Prosanktitāti par viceprezidentu un māsa Arnita no Šeminefu kopienas par eh, sekretāri ir ievēlēts. Tā kā eh, jauna konferences būtiski šajā šajā nedēļā. Tas ir <laughs> noticis. Man, man tas gods ir turpināt, jo es biju iepriekšējā konferencē arī par viceprezidentu ievēlēts. Līdz ar to uh, Eh, drusku nojausma ir par to, ar ko mēs nodarbojamies. Kāds ir process, uz cik gadiem tad ievēl? Tas trīs gadu, eh, trīs trīs gadu, gadu tāds periods. termiņš, eh, uz kā ievēl, un tad jaunas vēlēšanas un tā tālāk. Es, es domāju, ka šis man ir otrais termiņš un, un laikam arī beidzamais. <laughs> Vajag dot arī citiem iespēju <laughs> darboties. Jā, šorīt tad runājām par konsekrēto dzīves aicinājumu, par izaicinājumiem, par misiju, par šo konsekrēto konferenci un arī tu klausītāji var iesaistīties tad gan zvanot uz telefonu numuru 679 691 gan sūtot īziņas uz telefonu telefona numuru 266 77 272. Arī e-pasts eh, studija at rml.lv ir tā. Eh, tava iespēja atsūtīt savu, savu jautājumu mums šeit uz studiju, un to noteikti apskatīsim, eh, aprunāsim, izrunāsim šajā pēdējā, šajā pusstundā. Mums ir arī atsūtīti jau vairāk jautājumu, tad pēc īsas muzikālas pauzes turpināsim ar tiem. about where I would have been without you. I'm so glad it's a place I never have to be. Even if I tried, I couldn't count the ways. Not enough words for me to ever say just how good, how good you are to me. Hey. singing like Amen. Amen. Amen. Oh, amen. And what you did has given me a hope forever. And what you do has shown me you will never leave. Oh, even if I tried, I couldn't count the ways. Not enough words for me to ever say just how good. you've done for me. You got me singing like, Amen. Amen. Amen. amen. I can't get over what you've done for me. That's why I gotta sing. I can't get over what you've done for me. That's why I gotta sing. Heavy mountain, heavy valley, ever since the day you found me, I for what you've done for me. That's why I gotta say Dargais radio klausītāji, Priesteri Katehēzi kopā ar tevi šeit eh, studijā eh, Priesteris Jānis Meļņikovs un uh, es Līva Pieskaņa pults runājam par konsekrētajām personām un uh, lūkojam tad arī atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Paldies liels visiem, kuri iesaistaties un uh, kuriem ir jautājumi, kā mēs zinām labi, ka ir jautājumi un labi, ka mēs viņus uzdodam. Jā, jo citādi jau nevar zināt, kas ir tā interesējošā tēma. Es jau te runāju, runāju un, un, un mēģinu kaut ko pateikt, bet varbūt tās varbūt tās kaut ko palaidu garām, kas man šķiet pašsaprotams, vai vienkārši neatceros, lai pateiktu, ka droši ir laiks prasīt. Ir laiks prasīt, un eh, šajās 20 eh, minūtēs ir eh, pilnīgi laiks tavā rīcībā, klausītāji, lai tu varētu uzdot savus jautājumus. Tad sākam ar jautājumiem. Kā tad, tā, tad mums ir jautājums no Jāņa, un Jānis uzdod jautājumu par to, kāpēc vispār ir jādod tie trīs svētsolījumi, un vai tos nu, tos var arī izdzīvot tāpatās ikdienas dzīvē. Jēzus taču neteica, e, teica, ka e, nu, nezvēriet nemaz. Un, jā, tāds jautājums no Jāņa puses, nu, vai jā. tiešām vajag tos? Nē, nē, tā kā es arī teicu, skaidrojot nu, konsekrāciju, kas tāds ir, tad mēs visi esam savā ziņā konsekrēti tādā vispārīgā nozīmē ar to, domājot, kad kristībā mēs tiekam nošķirti no uh, Eh, pasaulīgā, no tāda eh, grēcīgā, lai tiktu veltīti dievam. Ne? Un līdz ar to mēs visi esam aicināti, kā evanģēlis arī saka, sekot eh, Jēzum, ņemt vērā šos evanģēliskos padomus un visus no, kristīgos tādus dzīves principus, tos īstenojot savā dzīvē, kur nu kurais ir uh, konkrēti uh, savā aicinājuma ceļā. Bet tad ir šī, šī, šī nu, uh, man negribas teikt īpaši e, tādus aicinājumus vai kā, jo, e, protams, kaut kādā mērā tas ir īpaši, bet tas ir aicinājums kā jebkurš cits aicinājums, un ne visi uz to ir saukti, ne visi iet šo ceļu, bet tāds, tāds ir, un tad cilvēki, kuri ir piedzīvojuši garīgu e, kaut kādu pieredzi, nonākuši pie secinājuma, ka grib pilnīgākā veidā varbūt veltīt savu dzīvi, uh, Mm, um, kalpošanai dievam, kalpošanai līdz cilvēkiem, un viņi ir tie, kas tad arī liek šos solījumus, lai varētu arī veltīt pilnīgi savu dzīvi šim, šim aicinājumam. Tas nozīmē, ka nav obligāti, nē. Uh, es, ja es sajūtu šo tādu aicinājumu, es to daru, ja nesajūtu, es to nedaru. Kā kristietim mums jebkurā gadījumā šie solījumi uh, Arī, arī te skaitā šī konsekrācijas solījuma, kā ir nabadzība, šī ir paklausība, ir saistoši neatkarīgi, vai esmu konsekrēts vai neesmu kon konsekrēts tikai, protams, savā veidā, jo, nu, ja es esmu ģimenes tēvs, piemēram, mēs, tad e, tas tieši šos, šie solījumi drusku citādākā veidā tiek īstenoti, e, manī. Ja Bet eh, nav tāda obligāta prasība eh, vai, vai, vai rīkojums, ka tas būtu jādara eh, citiem vārdiem sakot. Jā. Mēs te sākumā centāmies noskaidrot, kas īsti ir konsekrēta persona. Tad arī Jānis mums uzdod jautājumu, tā skatoties vēsturē, vai farizēji bija konsekrēti dievam? Labs jautājums, bet tur tomēr būtu jāpameklē tādā gadījumā. Es domāju, ka nē, jo uh, Vai ir kaut kādā ziņā, varbūt tās ir jā, bet, bet principā tā izpratne par, par šo konsekrāciju mūsu tādā kristīgajā izpratnē ir tieši saistīta ar kristietību. Pat ja arī pirms eh, kristietības ir bijuši arī līdzīgi uh, Eh, līdzīgi dzīvesveidi, kas eh, varbūt tās kaut kādā analoģijā varētu būt pielīdzināti konsekrācijas dzīvesveidam. Bet šeit es, manuprāt, gribētu izcelt to aspektu, kad eh, līdz ar kristietību, līdz ar Jēzu ir ienācis šī, šis koncepts, šis princips, ne, mm, koncepts varbūt tās ne, bet šis dzīvesveids un šis uzstādījums tāds, un līdz ar to es par konsekrātiem runātu, protams, mūsdienu tādā kristīgajā gaismā, netik daudz par to, kas ir bijis pirms kristietības. Nezinu, vai tas atbild uz to jautājumu, vai ne, bet, nu, Man liekas, ka jā. Citi, cit, citiem vārdiem, ir daudz grāmatas, var palasīt un uzzināt, kā tad ar tiem farizējiem tur bija. Jā, e, tad e, dosimies tālāk. Es teiktu, ka tāda e, izveidojusies tiešām laba jautājuma atbilžu sadaļa šeit priesteru katehēzē. Un jā, tad kāds jautājums arī. Es šeit pienācis no klausītāja tāds varbūt sāpīgāks jautājums tad par to, kāpēc nu, mēs piedzīvojam to, ka tik ļoti daudz arī priesteri aiziet no priesterības, vai, vai viņi nebija izvēlējušies to savu pareizo dzīves virzienu, savu aicinājumu, vai mhm. kas ir tas, kas notiek tajā nu, brīdī, kad cilvēks izla, jāiziet no šī? Ļoti, ļoti labs jautājums ir, un man savā ziņā gribas teikt tā, uh, Dievs deva, Dievs atņēma, bet tas, protams, tādi ļoti vienkāršoti un, un, un, un, un nevar būt tās um, korekti teikts, bet uh, citiem vārdiem tas, ko man gribas uh, savā ziņā uzsvērt vispirmām kārtām, kad aicinājums uz garīgo kārtu, tas ir uz konsekrēto dzīvesveidu vai arī uz, uz priesterību, uh, tā ir Dieva dāvana, un tas nozīmē kaut kas, ko līdz galam mēs nebūtu neviegli varam izskaidrot. Eh, to Dievs deva, un es, kā eh, tas, kurš atbild, arī cenšos to vispilnīgākā veidā izdzīvot. Tāpat tās ir noslēpums, kaut kādā mērā noslēpums ir tas, kāpēc kāds priesteris vai māsa, piemēram, izvēlas aiziet no, no, šī dzīve, no šīs dzīves, vai ne? no konsekrācijas vai no priesterības eh, vēlas aiziet. Vai ne? To ir iemesli, eh, par kuriem mēs varam runāt, un tūlīt es pamēģināšu kaut ko pieminēt, jo es arī nevaru pateikt simtprocentīgi, kas ir tie iemesli. To ir jā, jājautā arī galu galā katram konkrētam priesterim vai konkrētai māsai, kāpēc aizgāja, jo šī iemesla var būt ļoti dažādi, vai ne, bet, bet es arī gribu to varbūt tās, lai tas būtu tādā drusku garīgā arī skatījumā, jo, manuprāt, eh, tas lēmums aiziet tāpat tās kā iestāties uh, Eh, priesterībā vai konsekrāto dzīvē, eh, tas nav viegls vienmēr, un, un, un tas nav pašsaprotams mūsdienu <laughs> pasaulē pilnīgi noteikti, vai ne? Nu, nu, kad tur ir tas noslēpumainais, eh, nos, noslēpumainais kaut kāds elements visā, ko mēs skaidrojam ar Dieva aicinājums, Dieva dots sauciens, uz kurēs mēģina atbildēt, un arī un ar aiziešanu. Es gribu, ka mēs skatāmies uz to arī tādā garīgā uh, garīgām acīm. Mēs nevaram izskaidrot to visu, bet kaut kādā veidā Dievs ir pieļāvis, ka šis cilvēks aiziet uh, citu ceļu, uh, eh, izvēlas dzīvot, turpināt dzīvot. Un mums ir jātic un jālūdz, lai, lai šis jaunā izvēle uh, būtu tiešām, nu, lai Dievs pavada, lai Dievs svētī, lai Dievs ļauj varbūt tās iegūto mieru, kas iespējams kaut kādā mērā netika iegūts uh, priesterībā vai, vai konsekrātajā dzīvesveidā un tā tālāk. Bet, ja mēs tā skatāmies par tādiem faktoriem, kas varbūt tās var būt eh, noteicoši arī eh, šajās izvēlēs, ne tikai aiziet, bet arī iet uz semināru, piemēram, vai uz konsekrēto dzīvi, tad tur var uzskaitīt pāris. Un, un, piemēram, viena no tādām lietām ir mūsdienu pasauli, protams, kas piedāvā tik daudz iespējas un viss kaut kas tiek piedāvāts, man ir, ir grūti atteikties no tā. Eh, un ne tikai tādā kārdinājuma formātā mums tagad jārunā, bet par to, ka pasaulē eh, uzstāda savus noteikumus un, un dzīves veidu un, un ieraudzīt, kad var arī citādāk, nevienmēr ne tas ir viegli. Plus, protams, arī tas kārdinājuma elements, kad gribas jau komfortablu dzīves veidu, gribas uh, varbūt tās vairāk par sevi padomāt un tā tālāk. Un līdz ar to nu, ir tā, ka šis dzīvesveids izvēloties ir tomēr radikāls solis uz citu pusi. Un par to tiek runāts gan formācijas laikā, gan arī priesterības laikā. Un tad līdz ar to var gadīties, ka nostrādā šis elements, kad vienā brīdī saprotu, ka nē, pasaule mani tomēr vairāk vilina un es vēlos atgriezties pilnvērtīgi tajā arī uh, dzīvot. Nu, tas ir viens, bet vēl ir tādi elementi, ka nu, nav noslēpums, kad ir skandāli un grēki baznīcā arī. Un tas arī ietekmē, es domāju. Nu, ja to visu laiku redz un dzird, uh, un, un varbūt tas arī, kā teikt, no, no, no no cilvēkiem arī saņem pārmetumus un visādas tādas lietas. Varbūt tās ir grūti vienkārši panest, eh, nu, kad es varu tagad būt organizācijā, kas kaut ko tādu ir pastrādājis. Nu, tas iespējams arī nostrādā, lai aizietu, eh, vai nostrādā, lai vispār neiestātos un neuzsāktu šo savu ceļu, uh, pat ja esmu sadzirdējis šo aicinājumu, jo mm, sāku apšaubīt autoritāti, sāku apšaubīt to jēgu šim ceļam un tā tālāk. Un, protams, arī personīgi gal galā arī iemesli ir, nu, kāpēc cilvēki neaiziet uz priesterību vai konsekrāciju, jo, nu, piemēram, es iemīlu, es atrodu otro pusīti, Uh, un, un, un viss. Un var gadīties, ka notiek kaut kas līdzīgs arī tad, kad tu jau esi uh, Um, priesteris vai konsekrēta persona, vai ne, kad arī tādas lietas notiek, um, jo kā labi droši vien nojaušam un zinām, kad uh, priesteris vai konsekrēta persona ir arī cilvēks, un, un, un tāpat tās var būt, kad notiek iemīlēšanās, un, un šajā brīdī ir jāpieņem lēmums, un ir cilvēki, kuri nospriež, kad, jā, varbūt tās jāiet un uh, un jādzīvo jauns aicinājums, kas nu, man ir dots. Man ir, es, negribu, es negribētu, ka mēs tā nosodam, ā, nu tagad viņš ir aizgājis, tā tad viņam nav bijis aicinājums. Pieļauju, ka var gadīties ir ar situācijas, kur tiešām nav bijis aicinājums, kur motivācija ir bijusi pavisam uh, cita, piemēram, mēs uh, atrodu nu, priestirību kā tādu ērtu dzīvesveidu, kur es varu uh, um, iegūt kaut kādu autoritāti un, un, un, un prestižu vai, vai statusu sabiedrībā. Agrāk tas bija pilnīgi noteikti. Mūsdienās eh, varbūt tas ir mazāk <laughs> noteicošs faktors, ņemot vērā tieši, tieši tā, vai ne? Bet agrāk tas bija diezgan spēcīgs. Es zinu arī m, mm, eh, citās valstīs, te pašā Āfrikā, piemēram, mēs Tas vēl joprojām ir eh, faktors, kas nostrādā, eh, kur cilvēki aiziet eh, pavisam citu motivā, motivāciju vadīt uz, uz, uz priesterību. Tas gan nenozīmē, ka jākļūst par priesteri ar tiem motīviem, ar kuriem es esmu izvēlējies iet šo ceļu. Tas nozīmē, ka es varu, kā teikt, formācijas procesā uh, garīgajā procesā saprast, kas ka visa tā būtība un arī varbūt tās pieņemt atbilstošs lēmums, lai tad izdzīvot un arī eh, kļūt par priesteri, vai ne? Bet, bet diemžēl ir šie, šie, um, nu, šīs situācijas, kurās lēmums kļūt par priesteri bijis uh, nepareizi motivēts. Uh, Un tad līdz ar to var gadīties, jā, kad ir jāaiziet no priesterības. Ehm, tā kā uzskaitīja vairākas lietas, kura no kurām ir konkrētā priestera gadījums, nav, nav ne jausmas. Tas ir jājautā priesterim. Un varbūt tās ir pavisam vēl kaut kas cits, kas ir arī nostrādājis šajā konkrētajā lietā. Bet eh, eh, es, es vismaz to tā Dievs deva, Dievs ņēma, nu tādā ziņā, ne tādā ziņā, ka uh, atņēma un sodīja vai kā, bet tādā ziņā, ka nu, tam ir noslēpumainība kaut kāda iekšā un, un nav, nebūtu pareizi tiesāt un nosodīt uh, šo cilvēku, varbūt tās palīdzēt ar savu lūkšanu un, un kaut kādu garīgu nopūtu, varbūt tās, ja redzu, ka priestiris iet uh, un viņam ir grūti, varbūt tās tā vietā, lai kaut kā tur mēģinātu uh, nu, teikšu tā, nomocīti ar kaut kādiem jautājumiem, es varu mēģināt atbalstīt. Gribēju kaut kā drusku stingrāk izteikties, tanāca ne tik stingri. Bet... Es varu palīdzēt tev ar stingrumu. Jā. Uh, nu, teiksim, tā vietā, lai aprunātu aiz muguras. Piemēram, <laughs> piemēram es, te, nu, uh, Nu, tā, vietā, ej, eju kočotos. parunāt, <laughs> jā, tieši tā, eju parunāties un, un, un viens ne tikai apmierināt savu ziņkārību vai kā, bet e, parunāties, lai varbūt tās, nu, kaut kādu stiprinājumu dotu tajā visā, atbalstu tajā visā, jo e, tā, kad tas uh, nabaga priestiris vai konsekrētais iet caur to, nu, tas būtu tāpatās kā šķiršanās ģimenei. Nu, nav viegli šķiršanās nevienai ģimenei. Nu, stāstīt, ko grib, <laughs> nu, nav, vai ne? Uh, un, un, uh, un tagad aiziet un vienkārši moralizēt vai vēl kaut ko tam līdzīgu vai, vai nosodīt vai nebūtu pareizākā attieksme. Tā kā lūkšana, atbalsts un, un, un uz priekšu kopīgi mēs ejam šo ceļu, arī sekojam Kristum kopīgi. Pat ja priesterim vai konsekrātam ir uzticēts kādā brīdī, kā teikt, amats vai funkcija, kur viņam jābūt kā līderim, tomēr tas nenozīmē, ka viņš uh, ir tāds uh, diktators vai kas, vai, kad, <laughs> nu, to pildam mēs kopīgi, mēs ejam kopīgi, mēs esam ģimene galu galā, lai cik varbūt tās bīstami šo vārdu būtu lietot tomēr. <laughs> Jā, arī kopiena un draudze kā ģimene un atbalsts, atbalsts arī priesterim, kurš ir tās gans. Tieši tā, tieši tā. Lūdzu, mīļie klausītāji, Es zinu, ka jūs jau daudz atbalstat uh, priesterus, un pats esmu to piedzīvojis, un, un māsas arī ir piedzīvojušas, un ceru, ka mēs savstarpēji, kad mēs kādreiz varam jūs atbalstīt, un kad jūs arī mūs uh, varat atbalstīt. Uh, tā kā kopīgi, kopīgi ejam. Jā, mums ir palicis pavisam maz laika, un, bet klausītāji varu tevi arī iedrošināt un nomierināt. Tad paspēsim arī visus jautājumus atbildēt nākošajā stundā, jo priesteris Jānis Meļņikovs būs kopā ar mums arī rīta cēlienā. Bet pēdējais jautājums šeit priestera katehēzē ir par trešiem ordeņiem. Trešais ordenis, tātad terciānis vai arī trešā ordeņa cilvēki ir konsekrētas personas. Kāda ir tā formāts tur? Tā? Tas arī ir labs jautājums, un vajadzētu precizēt, principā, bet man šķiet, ka nav, ka trešā ordeņa cilvēks ir lais, kurš dzīvo pasaulē un arī darbojas pasaulē, vai ne? Viņš garīgajā nozīmē un tādā vispārīgā nozīmē ir pilnīgi noteikti konsekrēts, izvēloties dzīvot nu, pēc, pēc kristīgiem uh, evaņģēliskiem padomiem, bet eh, tādā formālā nozīmē, ja nemaldos, tad tomēr nav eh, konsekrēts tādā, kā piemēram mēs uh, Mm, eh, mm, māsa, klosteru māsa, jo eh, daži no elementiem vai būtiski elementi šajā konsekrētavo dzīves veidā ir arī eh, ne tikai šķīstība, nabadzība, paklausība, un šeit nevis tādā abstraktā garīgā nozīmē, bet arī tīri fiziskā nozīmē solījumi, bet vēl viens elements ir konsekrācijai mm, bieži vien, bet ne tikai, jo ir arī citi dzīvesveidi, ir kopiena vai ne konkrētā uh, konkrēta vieta klosteris, piemēram, mēs māsām klosteris, kas arī e, ir šīs, šī gan ārējā zīme, gan ar tās konsekrācijas e, izdzīvošanas veids. Man ir ļoti spilgt, protams, mums ikšķilē ir e, karmela māsas, bet ne tikai karmela māsas. Tātad šis kopienas elements un, un klosteri, klosteri elements arī ir tomēr būtisks tajā visā. Bet es saku ne tikai, un līdz ar to tas ne, nebūtu kā galvenais arguments, um, Eh, sakot, ka trešo ordeņu eh, locekļi neskaitas konsekrēti. Vispārīgā nozīmē, jā, pilnīgi noteikti, un arī īpaši eh, konsekrēti, tas ir trešā ordeņa locekļi īpaši uzņemas arī izdzīvot šo, šos, šo evaņģeliskos padomus, un jo īpaši arī dzīvot pēc konkrētā ordeņa garīguma principiem un tā tālāk, bet tomēr paliekot pasaulē, ne, ne nenošķiroties arī tādā ļoti burtiskā veidā. Bet eh, atkal, tas, tas viss ir tāds, eh, tur ir daudz ko runāt, jo, jo es, piemēram, kā jezuīts, es arī nedzīvoju zem aiz četrām sienām. Es esmu ļoti aktīvi pat pasaulē. <laughs> Un, eh, līdz ar to nu, tas viss ir tā runājams un, un, un, un mēģinot tā izprast ar garīgā veidā un tā tālāk. Bet ceru, ka tā ir kaut kāda atbildi uz šo jautājumu. Bet es saku, uh, Es jau vakar ar savu uh, kolēģi brāli Ginteru runājos, un es viņam saku, iedod man vienu grāmatu, un šodien, uh, šo, šobrīd ir iznākusi Dmitrija Arķomava uh, eh, grāmata ievads garīgās dzīves teoloģijā, uh, Tas ir Marijāņu tēvs, un urā viņam viņš ir, manuprāt, pirmais, kurš Latvijā ir izdevis savu grāmatu, latviski un krieviski viņam ir izdot šī, paša, šī pati grāmata, un, un tur viņš atbild uz visādiem garīgiem, garīgiem jautājumiem. Man viņi ir starp citu līdzi, jo es domāju, jāpaņa, <laughs> jāpalas, par ko tad ir tā konsekrācija, bet es tā pasmējos par sevi, jā, mēs visu laiku runājam, bet kas tad tas īsti ir? Tā kā ir jāmeklē atbildes, ja, ja, ja gribas zināt, ir jāmeklē atbildes, bet es ceru, ka kaut kādas atbildes es arī mācīju iedot šeit tagad.